te salam kako je bolje nijetiti za namaz u sebi ili izgovorom, odnosno riječima? Mislim, da, nijet je mjesto, nije je srce. Znači, kad nemamo e, e, teksta u Osim hadisu poslanika. Bira, jel? Znači, nijet je stvar srca. Ne govorimo jezikom ne nevejtu. To nije bila praksa poslanika i to je od bid'eta. Znači, što je neispravno, ali srcem nanijetimo koji namaz sklanjamo. Da li sunne, da li fard, da li... Znači, Allah subhanahu ta'ala zna ono što je našim srcima. Pokrenemo se prema kibli kažemo Allahu akbar.